Ihr hattet diese Frage gestellt, ob man einmal etwas hören kann über die Frage, wie verhält sich ein Gläubiger in dieser Welt. Zadaliście to pytanie, jak, e, żeby rozważyć temat, jak zachowuje się wierzący na tym świecie. Wir wollen versuchen, das anhand einiger Bibelstellen einmal dem einmal nachzugehen. I postaramy się e, rozważyć tę sprawę na podstawie kilku miejsc biblijnych. Wobei man sehr viele Einzelheiten sagen könnte. można by wyrazić wiele szczegółów. Aber auch etwas Grundsätzliches. Ale także pewne, pewnych kilka zasad. ich möchte viel mehr zu Grundsätzlichem sagen als zu Einzelheiten. I chciałbym o wiele więcej e, przedstawić kilka e, zasad niż e, szczegółów. Obwohl das andere auch nicht zu kurz kommen soll. Aczkolwiek te szczegóły również nie, nie będzie ich za mało. Wenn wir diese Frage stellen, wie verhält sich ein Gläubiger in der Welt, jeśli zadajemy to pytanie, jak zachowuje się wierzący na tym świecie, dann ist klar, dass wir jetzt eben zu Gläubigen sprechen. To jest jasne, że przemawiamy teraz do wierzących. Und dass jemand, ich unterstelle einmal, dass das nicht der Fall hier ist, aber wenn jemand nicht gläubig ist, dann ist das eigentlich für ihn eine Frage, die später kommt. E, jeśli ktoś nie jest wierzącym, to jest to pytanie, które właściwie dopiero później będzie go dotyczyło. Dann müsste zuerst die Frage geklärt werden, wie komme ich überhaupt dahin, ein gläubiger Mensch zu sein? Najpierw musiałoby e, się rozwiązać tą sprawę, jak ja stanę się wierzącym. Wir wissen, dass die Bibel diesen Unterschied macht zwischen Gläubigen und Ungläubigen. Wiemy, że Biblia czyni różnicę między wierzącym a niewierzącym. Eine Frage, an der sich auch unsere Existenz in der Ewigkeit entscheidet. Pytanie, e, które decyduje także o naszej egzystencji w wieczności. Der Ungläubige ist in seinen Sünden. <clears throat> Niewierzący jest w swoich grzechach. Und geht ewig verloren. I na wieki idzie na zatracenie. Der Gläubige ist errettet durch den Herrn Jesus, durch sein Opfer am Kreuz. A wierzący jest zbawiony przez Pana Jezusa, przez Jego ofiarę na krzyżu. Und geht in die ewige Herrlichkeit. I idzie do wiecznej chwały. Aber nun führt er ein Leben mit dem Herrn Jesus, A teraz ten wierzący prowadzi życie z Panem Jezusem, das nicht ohne Schwierigkeiten ist. które nie jest bez problemów. Und mit diesen Fragen wollen wir uns einmal heute und morgen beschäftigen. I z tymi pytaniami chcemy dzisiaj i jutro się jeszcze zająć. Und es kommt mir sehr darauf an, I bardzo mi zależy na tym, dass auch unser Herz mitgeht. aby również tym towarzyszyło nasze serce. Wir wissen, dass Gott dem Volk Israels damals ein Gesetz gegeben hat. Wiemy, że Bóg dał e, Izraelowi wtedy zakon. Das sehr bestimmt, da war das Leben des Christen, des Israeliten bestimmt durch die Frage, du sollst oder du sollst nicht. I życie Izraelita było decydowane czy kierowane tym, e, że wolno ci albo ci nie wolno. Und wir lesen dann zwei, drei Stellen, wer diese Dinge getan hat oder wenn du diese Dinge tust, wirst du durch sie leben. I czytamy na dwóch, trzech miejscach, że jest napisane, że jeśli te rzeczy będziesz czynił, e, to przez przez nie będziesz żył. Wenn wir im Neuen Testament einmal nach dieser Frage forschen, a jeśli e, zastanowimy się nad tym pytaniem, czy przebadamy, zbadamy to pytanie na podstawie Nowego Testamentu, dann fällt uns auf, dass relativ wenig gesagt wird, du sollst. to zauważymy, że stosunkowo mało jest powiedziane, jest, jest ujęte takie sformułowanie, że coś masz czynić, czy nakazuje ci coś. Wir werden natürlich gewarnt vor Sünden, die wir nicht tun sollen. Oczywiście, że jesteśmy ostrzegani przed grzechami, których nie mamy popełniać. Aber die ausdrücklichen Gebote, du sollst dies und das tun, finden wir sehr selten. Ale te wyraźne nakazy czy rozkazy, że to e, masz czynić czy nie czynisz, to rzadko to znajdujemy. Stattdessen gibt sich der Heilige Geist Mühe, Zamiast tego Duch Święty stara się, unser Herz auf eine Person zu richten. aby nasze serce zostało skierowane na jedną osobę. Und wir denken natürlich an die Person unseres Herrn. I myślimy oczywiście o osobie naszego Pana. Er ist unser Vorbild auch für das Leben eines Gläubigen auf der Erde. On jest przykładem dla nas także jako wierzących y, żyjących na ziemi. Und das soll uns auch an diesen in diesen drei Stunden beschäftigen. I to y, e, ma być tym tematem, którym chcemy się zajmować w tych trzech godzinach. Wobei wir also zunächst einmal sagen, Najpierw jednak chcemy powiedzieć, dass wir nach der Schrift, und das ist eine Stelle im Galaterbrief, die ich als erste einmal lesen möchte, ich habe einige Stellen, die wir gemeinsam vielleicht aufschlagen, że według listu do Galacjan jest to jedno miejsce, które jako pierwsze otworzymy. Mam kilka miejsc sobie zaznaczonych, które chcemy po kolei e, otworzyć. Das ist eine ganz wichtige Stelle eigentlich. I to miejsce tutaj jest bardzo ważnym e, miejscem. Galater 1, Vers 4. Galacjan 1, rozdział 4, wiersz. Dass Jesus Christus sich selbst unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausnehme aus der gegenwärtigen bösen Welt. E, Jezus Chrystus, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić albo wyciągnąć, e, wyprowadzić z teraźniejszego wieku złego E, e, według woli Boga i Ojca naszego. Ich möchte jetzt ein ganz kurzes Wort zur Welt sagen. E, bo tu jest, ich muss, muss kurz das sagen, weil das in der polnischen etwas anders besetzt ist. Ja. Kann ich Bitte. W niemieckim jest wytłumaczone, który samego siebie wydał za nasze grzechy, aby nas wyciągnąć czy wyzwolić z tego um, teraźniejszego złego świata. Albo wieku, weil da steht nämlich Zeitalter im mhm. Zeitalter würde die Sache noch ein wenig deutlicher machen. Mhm. To słowo właśnie wiek, e, czy epoka, czy era by to jeszcze bardziej trochę może wyraziło. Wenn wir in der deutschen Bibel das Wort Welt haben, jeśli w y, niemieckiej Biblii mamy y, ujęte coś słowem świat, dann gibt es drei Bedeutungen dafür. To słowo świat ma trzy znaczenia die man immer aus dem Zusammenhang erkennt. Które zawsze rozpoznaje się z kontekstu. Eine Bedeutung ist die Erde, die Gott geschaffen hat, über die wir auch heute Mittag gesprochen haben. Jedno znaczenie jest po prostu świat, ziemia, jak żeśmy to dzisiaj mieli w, na rozważaniu Słowa Bożego. Wir lesen, Gott hat die Welten durch sein Wort gemacht. Czytamy, że Bóg uczynił światy e, mocą swego Słowa. Die zweite Bedeutung, die nicht sehr oft vorkommt, Drugie znaczenie, które nie występuje zbyt często, ist die Welt der Menschen. To jest świat ludzi. Johannes 3, Vers 16, also hat Gott die Welt geliebt. Jana 3,16, albowiem tak Bóg umiłował świat. Er meint nicht die geschaffene Erde. Tu nie chodzi o stworzoną ziemię. Er meint auch nicht das, was wir gleich sagen. I też nie chodzi o to, co, o czym zaraz będziemy mówić. Sondern die Menschen hat er geliebt und hat gesehen oder hat gewünscht, dass sie sich bekehren. Ale chodzi o to, że miłował ludzi i życzył, aby się nawrócili. Und sehr oft im Neuen Testament ist eine dritte Bedeutung. I bardzo często w Nowym Testamencie jest takie trzecie znaczenie. das ist auch mit Zeitalter gemeint. I to też chodzi e, e, w tym, jeśli jest ujęte to słowem wiek. Eine, eine Zeit, in der Satan diese Welt regiert. Jest to czas, w którym e, szatan rządzi tym światem. Und wir brauchen nur mit einem offenen Auge durch die Welt zu gehen. I wystarczy jak z otwartym okiem będziemy przechodzić przez ten świat. Und wir sehen das Böse auf Schritt und Tritt. I widzimy zło krok po kroku. Und das ist die Frage, die uns eigentlich beschäftigt, wenn wir jetzt hier auf der Erde leben. I to jest to pytanie, które zajmuje teraz nas, gdy żyjemy na ziemi. Wie verhalten wir uns in diesem Zeitalter? Jak my zachowujemy zachowywamy się w tym wieku? Und dann haben wir gelesen, dass Gott uns daraus herausgenommen hat. A czytaliśmy, że z tego Bóg nas wyzwolił czy wyciągnął. Wir gehören also nicht mehr unter die Regierung des Teufels. Więc nie należymy już e, pod e, rząd e, diabła, sondern wir haben einen anderen Herrn. Lecz posiadamy innego Pana. Den Herrn, der uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Pana, który nas umiłował i siebie samego wydał za nas. Und die Schwierigkeit, die wir haben, a trud, który posiadamy, die, ist, äh, die, die spricht der Herr Jesus in seinem Gebet in Johannes 17 an. Äh, mm, Pan Jezus wspomina o tym w swojej modlitwie w Jana 17. Er betet dort für seine Jünger. Bo modli się tam za swoimi uczniami. Vielleicht lesen wir auch diese beiden Verse einmal, Johannes 17. Może przeczytamy te dwa wiersze z Jana 17. Vers 11, einfach nur, diese sind in der Welt. Wiersz 11, lecz oni są na świecie. Und dann Vers 16, Potem wiersz 16, sie sind nicht von der Welt. nie są ze świata. Das meint, wir leben hier auf der Erde. To ma na myśli, żyjemy tutaj na tej ziemi. Auch in dieser Umgebung, die von Satan regiert wird. Także w tym otoczeniu, y, które jest rządzone przez szatana. Und doch sind wir nicht von dieser Welt, die von Satan regiert wird. A jednak nie jesteśmy z tego świata, który jest rządzony przez niego, przez szatana. Das meint, dass wir herausgenommen sind aus diesem gegenwärtigen bösen Zeitlauf. I to ma na myśli, że jesteśmy wyzwoleni czy wyciągnięci z tego teraźniejszego wieku złego. Und da entsteht die Frage, wie verhalte ich mich hier? I teraz pojawia się to pytanie, jak y, teraz będę się zachowywał tutaj. Ich sehe den Geist dieser Welt. Ja widzę ducha tego świata. Und ich spüre den Geist des Herrn in mir. I odczuwam ducha e, pańskiego we mnie. Und deswegen <clears throat> äh, und jetzt ist es sehr wichtig für uns. A teraz jest e, ważne dla nas to, was ich zu Anfang gesagt habe, co z początku już powiedziałem, dass wir eine Person vor dem Herzen haben że mamy osobę przed sobą, przed swoim sercem, die unser Vorbild ist. która jest dla nas przykładem. Trotzdem e, jednak leben wir hier und müssen uns hier bewähren. żyjemy tutaj i musimy e, być tutaj doświadczeni. Wir müssen auch unserer Arbeit nachgehen Musimy także e, kontynuować naszą pracą, przy ją wykonywać. Wir müssen für unseren Lebensunterhalt sorgen. Musimy troszczyć się o nasze wyżywienie. Wir können auch nicht aus der Welt hinausgehen. Także nie możemy wyjść ze świata. Sondern hier bleiben, solange der Herr uns lässt. Ale musimy pozostać tutaj, póki nas Pan tutaj e, zostawia. Und dazu möchte ich eine Stelle zu unserer Ermunterung lesen aus dem Kolosserbrief. I chciałbym z listu do Kolosan przeczytać jedno miejsce e, dla naszego pocieszenia. Kapitel 4. Kolosan 4. Vers 12. Wiersz 12. Pozdrawiam was Epafras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Epaphras war ein Mann, der ein Herz für seine Geschwister hatte. Epaphras był e, mężczyzną, który miał serce dla swoich, dla swojego rodzeństwa we wierze. Der für sie betete. Który modlił się za nimi. Und eine, ein, ein Thema seines Gebetes war. I jednym e, tematem, czy jedną częścią jego modlit, modlitw było, dass die Gläubigen in dem Willen Gottes stehen. Aby wierzący stali czy trwali e, we woli Bożej. Und dass sie davon auch völlig überzeugt waren. I aby byli zupełnie tym przekonani. Und jetzt komme ich wieder auf den Punkt des Gesetzes zu sprechen. I teraz znów powracam do tego punktu czy tej sprawy zakonu. Ein Israelit konnte das Gesetz äußerlich halten. E, Izraelita mógł zewnętrznie trzymać się zakonu. Ohne dass sein Herz dabei war. A jednak y, mogło tak być, że jego serce równocześnie przy tym wcale nie było. Und diese Gefahr ist auch für einen Christen da. I to niebezpieczeństwo istnieje także dla chrześcijan. Wir können äußerlich etwas tun, was gut ist. Możemy zewnętrznie czynić coś, co jest dobre. Und unsere Geschwister haben einen guten Eindruck davon. I nasi bracia i siostry mają dobre wrażenie z tego. Aber die Frage ist, geht unser Herz mit? Ale pytanie jest, czy nasze serce temu towarzyszy? Sind wir auch völlig überzeugt von dem Willen Gottes? Czy też jesteśmy zupełnie przekonani o woli Bożej? Das heißt also, nicht nur kennen wir den Willen Gottes, Więc nie tylko my znamy wolę Bożą, sondern ist das auch etwas, was in unserem Herzen ist. ale pytanie jest, czy to również jest w naszych sercach. Paulus schreibt an Timotheus, Paweł pisze do Tymoteusza, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Da wird das Verständnis angesprochen. Tu odnosi się on do jego zrozumienia. Er hatte von Paulus etwas gelernt. bo nauczył się czegoś od Pawła, vielleicht auch von anderen Gläubigen. być może i od innych wierzących. Wir haben etwas gelernt von unseren Eltern. My nauczyliśmy się czegoś od naszych rodziców, wenn sie gläubig waren. jeśli byli wierzącymi. Wir lernen etwas in den Zusammenkünften. Uczymy się czegoś na zgromadzeniach, Wir hören Gottes Wort. czy słyszymy Słowo Boże, Aber wir müssen auch davon überzeugt sein. ale my również musimy być e, przekonani tym wszystkim. Das muss sein, was nicht nur hier oben bleibt. Musi to być coś, co nie tylko pozostaje tutaj na, na górze w głowie, sondern, wie man sagt, es muss ein paar Zentimeter tiefer in unser Herz fallen. ale tak jak się mówi, to musi także spaść kilka centymetrów niżej do naszego serca. Und dort muss es eine Wirklichkeit sein. I tam musi stać się to rzeczywistością. Ich weiß, wovon ich rede. Ja wiem, o czym mówię. Wenn wir unseren Aufgaben in der Welt nachgehen, jeśli my wypełniamy, spełniamy obowiązki nasze w tym świecie, oder wenn wir überhaupt uns hier in dieser Welt bewegen, albo jeśli w ogóle się poruszamy w tym świecie, dann kommt so viel an uns heran, to tak wiele spraw się do nas przybliża, was uns beschäftigt. E, rzeczy, które nas zajmują. Mit müssen wir uns beschäftigen. Z wieloma rzeczami też musimy się zajmować. Vieles gebraucht der Teufel, um uns abzulenken. Wiele spraw diabeł używa, aby nas e, zwieść, Und albo wie- po prostu, żeby nasze myśli się czymś innym zajmowały. Und wie der Herr das einmal in einem Gleichnis erklärt, I tak jak Pan to też tłumaczy w pewnym podobieństwie, dass er das Wort Gottes auch aus unseren Herzen herausreißen will. że diabeł także stara się, aby wyrwać serce, e, te słowa z naszych serc. Ihr kennt dieses Gleichnis von dem Seemann. Wy znacie to podobieństwo o tym siewcu wo der Herr sagt, dass der Same einmal auf, auf den Weg fällt, einmal unter die Dornen und so weiter. Gdzie Pan mówi o tym, że to ziarno raz pada na ziemię, raz e, pod ciernie i tak dalej. Und bei einem dieser, e, dieser Samen sagt er, der Teufel reißt das Wort Gottes wieder aus dem Herzen heraus. I w jednym z tych przypadków tam Pan mówi, że diabeł wyrywa to serce znów, to te słowa z tego serca. Und in dieser Spannung stehen wir immer. I my jesteśmy w tym konflikcie. Und deswegen sagte Paulus zu Timotheus, Dlatego e, Paweł powiedział do Tymoteusza, Bleibe in dem, was du gelernt hast. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Und er konnte über Timotheus bezeugen, du bist auch völlig überzeugt davon. I on także mógł zaświadczyć o tym, o, o nim, że jest zupełnie tym, tego, tym wszystkim przekonany. Ich möchte jetzt niemand Zweifel in das Herz e, legen. Ja nikomu nie chcę teraz e, wsiać jakiekolwiek wątpienia do serca aber doch die Frage einmal stellen. Ale jednak chciałbym zadać to pytanie. Sind wir von dem Glaubensgut, das heißt das, was wir glauben, nicht wie wir glauben. Ja. Czy jesteśmy y, z tego, całej tej treści naszej wiary auch völlig überzeugt. też zupełnie przekonani? Ich sage das auch aus einem bestimmten Grund. Mówię to też y, z pewnego powodu. Weil wir in der Zeit des Endes leben. Gdyż żyjemy w czasie końca. Und wir spüren sehr, dass das Christentum schwächer wird. I odczuwamy, że chrześcijaństwo staje się słabsze. Und wenn wir sagen, das Christentum wird schwächer, a jeśli mówimy, że chrześcijaństwo jest coraz słabsze, dann sind das natürlich auch die Personen, die das Christentum bilden. To oczywiście są to te osoby, które tworzą to chrześcijaństwo. Das heißt, die Schwachheit des Christentums ist unsere eigene Schwachheit. To znaczy słabość chrześcijaństwa jest naszą własną słabością. Und der Herr möchte uns immer wieder ermuntern. I Pan wciąż na nowo chce nas zachęcać. Uns mit dem Geistlichen zu beschäftigen. Do tego byśmy zajmowali się tym co duchowe. Und das als eine Überzeugung in unser Herzen zu nehmen. I abyśmy to jako e, utrwalili, utrwalili w naszych sercach jako przekonanie tego. Und dazu möchte ich jetzt einen Vers aus Epheser 3 lesen. I ku temu przeczytajmy teraz jeden, jeden wiersz z Efezjan 3 rozdziału. Vers 17. Wiersz 17. Żeby Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Das ist ein Vers aus einem Gebet, das Paulus gebetet hat. To jest wiersz e, z modlitwy, którą modlił się Paweł. Für die Epheser. E, za tymi Efezjanami. Ganz nebenbei seine Gebete, die wir lesen, a tak na marginesie modlitwy Jego, który, o, które czytamy, o, e, tak, które czytamy, haben wenig mit materiellen Dingen zu tun. One mało mają do czynienia z rzeczami materialnymi. Aber sie haben viel mit geistlichen Bedürfnissen zu tun. Ale mają dużo do czynienia z duchowymi potrzebami. Und das war ein solches geistliches Bedürfnis. I to było takie taka to było taką duchową potrzebą. Dass er zu Gott betete. Że modlił się do Boga. dass der Christus in den Herzen der Epheser wohnte. Aby Chrystus mieszkał w sercach wierzących z Efezu. Und zwar durch den Glauben. A mianowicie przez wiarę. Und jetzt äh, sage ich einfach einmal ein Wort, das wir so in der Schrift nicht finden. I teraz e, wypowiem jedno słowo czy jedno wypowiedzenie, które tak nie znajdziemy w piśmie. Ich nenne das Glaubensüberzeugung. I ja nazywam to przekonanie wiary. Wir haben eben von der Überzeugung gesprochen. Przed chwilą mówiliśmy o przekonaniu. Und wir können überzeugt sein nur durch den Glauben. A możemy być przekonani tylko przez wiarę. Nicht durch unseren Verstand. A nie przez nasz rozum. Wir können das Wort durch den Verstand natürlich aufnehmen. Oczywiście, że słowo możemy przyjmować też za pomocą naszego rozumu. Wir können auch vieles durch den Verstand annehmen. My też y, wiele spraw możemy przyjąć tylko rozumem. Wir können vieles durch den Verstand auch für richtig halten. I też wiele spraw y, dzięki rozumu możemy uważać jako e, rzecz właściwą, aber um es im Leben richtig zu verwirklichen, ale aby to w życiu właściwie należycie urzeczywistniać, brauchen wir eine Glaubensüberzeugung. Wy, e, wymaga to i potrzebujemy wtedy przekonanie wiary. Die Betonung liegt hier auf Glauben jetzt. I tutaj podkreślenie, e, podkreślić należy słowo wiara. Auch das ist wieder so eine Spannung, in der wir leben. To znów jest taki konflikt, w którym żyjemy. Grundsätzlich ist der Gläubige, glaubt der Christ ja an Gott und sein Wort. Bo zasady to przecież chrześcijanin wierzy e, w Boga i Jego Słowo. Er glaubt an den Herrn Jesus. On wierzy w Pana Jezusa. An die Vergebung der Sünden. odpuszczenie grzechów. Aber wenn wir im täglichen Leben sind, ale jeśli jesteśmy w e, życiu codziennym, spüren wir oft, dass unser Glaube schwach ist. To odczuwamy, iż nasza wiara jest słaba. Ich denke an ein ja teraz myślę o pewnej opowieści, którą słyszałem. Ein älteres Ehepaar, die, das sehr arm war. E, starsze małżeństwo, które było bardzo ubogie. brauchte irgendetwas, um, ich, ich denke, dass es ein paar Schuhe war, um in die, in die Zusammenkünfte gehen zu können. Potrzebowali coś i myślę, że to była, była para butów, które e, były im potrzebne, aby pójść na zgromadzenie. Und sie beteten darum, dass der Herr ihm das I tak modlili się o to, aby Pan im to dał. Wirklich im Glauben. I rzeczywiście czynili to we wierze. Und der Herr hat dieses Gebet erhört. I Pan wysłuchał tą modlitwę. Ich will jetzt nicht sagen, dass automatisch jedes unserer Gebete erhört wird. Nie chcę z tym e, powiedzieć, że automa automatycznie każda z naszych modlitw będzie wysłuchana weil wir oft nicht nach dem Willen des Herrn beten. Też często nie modlimy się według woli Pana. Mir geht es aber um diese Haltung im Herzen. Chodzi mi jednak o nastawienie to w sercu. Dass wir wirklich Gott glauben. Że rzeczywiście Bogu wierzymy. Wenn er sagt, ich bin besorgt um euch. Jeśli mówi, że się troszczy o nas. Oder wenn er sagt, werft alle eure Sorgen auf ihn. Albo gdy mówi, się wszelką troskę na Niego. Dann spüren wir, wenn wir darüber nachdenken. To wtedy odczuwamy, gdy nad tym się zastanowimy dass Glaube oft schwach ist. Że nasza wiara wtedy jest często słaba. Ich möchte niemand entmutigen, bitte nicht äh, das falsch zu verstehen. Nikogo nie chcę e, tutaj zniechęcać. Proszę, żeby to nikt nie, nie zrozumiał źle. Ich möchte das einfach als eine Ermunterung auch für uns sagen. Chciałbym to po prostu powiedzieć jako zachętą, zachętę dla nas. Dass der Herr uns durch den Heiligen Geist zu Hilfe kommt. Aby Pan za pomocą Ducha Świętego nam pomógł. Wenn wir uns mit ihm beschäftigen. Że gdy zajmujemy się nim. Das heißt über ihn nachsinnen, nachdenken. To, to, znaczy zastanawiamy się nad nim i myślimy o nim. Das heißt auch das Gebet zu pflegen. To znaczy również abyśmy pielęgnowali modlitwę. Das heißt auch sein Wort zu lesen. To znaczy również byśmy czytali jego słowo. Es regelmäßig zu lesen. I czytali je regularnie. Und das hilft uns dann, dass unsere Herzen auf das eine I to wtedy pomaga nam, że na, by nasze serca były na to jedno. Und ich sage jetzt auf den einen hingerichtet sind. Ja teraz powiem na tego jednego, by nasze serca były skierowane. Und ich denke, dass das ein Weg ist. Ja myślę, że to jest droga. Dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Że wtedy Chrystus przez wiarę mieszka w naszych sercach. Das ist ja ein Bild, was die Schrift hier braucht. Bo to przecież jest tutaj obrazem, którego posługuje, posługuje, posługuje się słowo. Wir verstehen das gut, wenn ich irgendwo wohne. Rozumiemy to dobrze, jeśli ja gdzieś mieszkam. Dann bin ich dort zu Hause. To wtedy czuję się tam w domu. Das ist die Umgebung, in der ich gewohnt bin zu sein. Jest to otoczenie, w którym y, jestem zazwyczaj. Das ist auch die Umgebung, die mir vertraut ist. To również jest to otoczenie, które jest mi znane. Und das Bild braucht die Schrift hier, dass der Christus in unseren Herzen wohnt. I ten obraz e, jest użyty tutaj w piśmie, że Chrystus przez wiarę mieszka w nas. Dass er dort zu Hause ist. I że tam czuje się w domu. Dass das eine für ihn vertraute Umgebung ist. I że jest to dla niego jakby znane e, otoczenie. Und dass ich auch mit ihm vertraut bin. I oznacza to też to, że ja jestem również obeznany z nim. Das bedeutet, dass ich gleiche Empfindungen habe wie der Herr Jesus. To znaczy, że mam te same odczucia czy uczucia jak Pan Jezus. Das bedeutet auch, dass ich ein gleiches Urteil habe wie der Herr Jesus. To znaczy też, że mam e, ten sam osąd, to same zdanie jak Pan Jezus. Und damit nähern wir uns natürlich schon der Frage, wie verhalte ich mich in dieser Welt. I tym wszystkim już zbliżamy się temu pytaniu, mianowicie jak za, za, mam się zachować w tym świecie. Wenn ich die Gedanken meines Herrn kenne, jeśli znam myśli mojego Pana, dann formt das auch meine Gedanken. To wtedy to również kształtuje i moje myśli. Und dann bildet das auch mein Urteil. I wtedy to kształtuje również i mój osąd, moje zdanie. Und dann hilft mir das alles in die richtige Position zu stellen. I pomaga mi to, aby wszystko um, postawić albo stawić na właściwym miejscu. Ich erinnere mich an einen alten Bruder, den wir am Ort hatten. Przypominam sobie starego, jednego starszego brata, który był e, w miejscu, gdzie, gdzie ja jestem. Der gebrauchte gerne ein Wort, das ich als Kind nicht verstanden habe. I on y, używał często pewne sformułowanie czy słowo, które jako dziecko nie, nie rozumiałem. Er sagte immer oder sehr oft, ihr müsst den Herrn in alles hineinbringen. On bardzo często mówił, wy we wszystko musicie wprowadzić Pana. Heute weiß ich, was er gemeint hat. Dzisiaj y, wiem, co on miał na myśli. Er meinte damit, dass alle unsere Entscheidungen on miał na myśli, że wszystkie nasze decyzje gebildet werden durch den Herrn Jesus. muszą być tworzone przez Pana Jezusa. Dass wir vielleicht sogar unbewusst Entscheidungen treffen. Tak, iż nawet być może nieświadomie e, decydujemy. Die ganz nach den Gedanken des Herrn sind. Tak, jak jest to zupełnie według Jego myśli. Weil wir durch den vertrauten Umgang mit unserem Herrn. Dlatego, że dzięki temu mm, spoufanemu e, stosunku z naszym Panem ganz instinktiv das Richtige tun. Że jakby instynktywnie czynimy to, co jest właściwe. Dazu gehört das Ende von Vers 17, indem dem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. I do tego również należy końcówka tego 17 wiersza, że wy wkorzenieni i ugruntowani w miłości. Hier ist nicht die Liebe der Gläubigen zueinander gemeint. Tu nie jest mowa o e, miłości wierzących do drugich wierzących sondern hier ist die Liebe des Herrn Jesus zu uns gemeint. Ale tu jest mowa o miłości Pana Jezusa do nas. Das Bewusstsein, der Herr Jesus liebt mich. Świadomość, że Pan Jezus miłuje mnie. Ich habe eben diesen Vers zitiert, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. E, przed chwilą zacytowałem ten wiersz, e, ten, który mnie umiłował i samego siebie wydał za mnie. Das gibt unserem Herzen Festigkeit. To daje naszemu sercu pewność, stabilność. Und das hilft uns auch, die Zuneigung zu dem Herrn Jesus zu verstärken. I to również pomaga nam, by nasze, nasze uczucia, nasza przychylność do Pana Jezusa się wzmocniła. Ich meine das so, immer wieder daran, daran zu denken, wie sehr der Herr uns geliebt hat. Mam to na myśli tak, byśmy ciągle na nowo myśleli o tym, jak Pan Jezus nas umiłował. Das facht eine Gegenliebe in unseren Herzen an. Bo to rozpala taką odzwierciedlającą się miłość w naszych sercach do Pana Jezusa. Und das ist eigentlich die Voraussetzung I to właściwie jest warunkiem für die Frage, wie verhalte ich mich als Gläubiger in dieser Welt. Czy fundamentem na to, jak ja jako wierzący zachowuję się w tym świecie. Und dazu möchte ich jetzt auch noch einen weiteren Vers aus dem Galaterbrief lesen. I tu chciałbym jeszcze dalszy wiersz przeczytać z listu do Galacjan. Der uns etwas über unsere Position in dieser Welt noch einmal von einer anderen Sicht aussagt. Który o naszym stanie czy stanowisku w tym świecie mówi coś jeszcze, ale z innego punktu spojrzenia. Wir haben eben gehört, dass der Herr Jesus gesagt, sie sind, gesagt hat, sie sind nicht mehr in der Welt. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że Pan Jezus powiedział, że oni już e, nie są ze świata. Das heißt, wir sind aus diesem System, das Satan regiert, herausgenommen. To znaczy my jesteśmy z tego systemu rządzo, rządzącego przez szatana już z niego wzięci albo wyzwoleni. Das ist eine Stellung, in die der Herr oder in die Gott uns gebracht hat. To jest stanowisko, y, w które postawił nasz e, Pan czy Bóg. Einfach durch den Glauben an den Herrn Jesus. Po prostu przez wiarę w Pana Jezusa. Durch unsere Bekehrung. Przez nasze nawrócenie gehören wir nicht mehr unter den Herrschaftsbereich Satans. E, dzięki temu nie, nie należymy już pod e, panowanie czy autorytet e, szatana. Aber jetzt kommt die andere Seite. Ale teraz e, następuje druga strona. Wir müssen das für uns auch Wirklichkeit werden lassen. My musimy sprawić, by to również stało się rzeczywistością osobiście dla nas. Dazu lesen wir Galater 6, Vers 14. I przeczytamy tutaj z Galacjan 6:14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Es geht mir jetzt nicht um das Rühmen hier. Nie chodzi mi tutaj o tą chlubę. Das war ein Zusammenhang, in dem Paulus das geschrieben hat. To był ten kontekst, w którym Paweł to napisał. Aber mir geht es um die Aussage, die er über das Kreuz des Herrn Jesus gemacht hat. Ale chodzi mi o tą wypowiedź e, dotyczącą krzyża Pana. Er stellt das Kreuz wie eine Grenze auf. On ten krzyż stawia jakby pewną granicę. Auf der einen Seite der Grenze ist die Welt. Na jednej, po jednej stronie tej granicy jest świat. Also das System, das Satan regiert. To znaczy ten świat rządz, rządzący czy rządzony przez szatana. Auf der anderen Seite steht der Gläubige. A po drugiej stronie stoi wierzący. Und die Grenze ist geschlossen a granica jest zamknięta. Aber das ist auch ein zweiter Gedanke hier. To również jest e, drugą myślą tutaj. Auch für die Welt. Także dla świata. Das heißt also für die Menschen dieser Welt. Więc dla ludzi tego świata steht der Gläubige auf der anderen Seite der Grenze. Dla nich wierzący stoi po drugiej stronie tej granicy. Er ist sozusagen ein Ausländer. Jest jakby można by powiedzieć Ausländer. Ausländer, ein Fremder. Obcokrajowiec. Ein, ein Bruder bei uns am Ort gebraucht gern das Wort, wir sind Fremdkörper in dieser Welt. E, jeden brat e, u mnie, w, e, tam gdzie ja chodzę do zgromadzenia, chętnie czy często używa jak, na, na, w stosunku do nas wierzących to takie słowo, że jesteśmy jakimś obcym, mikroskopijnym no nie wiem, istotą czy coś takiego w tym świecie. Znaczy obcą istotą w tym świecie. Ja. Wir gehören nicht hierhin. Wir gehören nicht zu dieser Welt. Nie, nie należymy tutaj do tego świata. Und diese Grenze ist das Kreuz. I e, tą granicą jest krzyż. Dazu gehören wieder zwei Gedanken. I też dwie myśli się z tym łączą. Der eine ist der, dass ich wieder an die Liebe des Herrn Jesus denken kann. E, ta jedna myśl jest ta, że ponownie mogę pomyśleć o miłości Pana Jezusa. Was er für mich getan hat. Co On dokonał dla mnie. Und das öffnet mir auch den Blick für das Böse in dieser Welt. To również otwiera moje oczy na to zło w tym świecie. Und es ist überhaupt kein Problem für mich, auf die andere Seite der Grenze zu stehen. Auf I, der anderen Seite der Grenze zu stehen. I wcale nie jest to dla mnie problemem stać po tej drugiej stronie tej granicy. Aber der zweite Gedanke ist auch, ale drugą myślą jest to, dass ich die Welt richtig erst erkenne, że świat dopiero właściwie poznam, wenn ich auf der Seite des Herrn Jesus stehe. Jeśli stoję po stronie Pana Jezusa. Erst dann bin ich in der Lage. Dopiero wtedy jestem w stanie alles in dem richtigen Verhältnis zu sehen. Aby wszystko widzieć we właściwym świetle. Es gibt manches in dieser Welt. Jest e, e wiele spraw w tym świecie. was der natürliche Mensch noch angenehm und gut findet. Które dla człowieka z natury czy naturalnego człowieka są jeszcze miłe i przyjemne. Es gibt durchaus gute Werke in der Welt, vor den e, Augen der Welt. E, są oczywiście jakieś e, dobre uczynki w tym świecie, w oczach tego świata. Aber wir müssen uns eines bewusst machen. Ale musimy sobie jedno uświadomić. Ein Mensch, der sich nicht bekehrt hat, człowiek, który się nie nawrócił, tut grundsätzlich nicht den Willen Gottes. On zasady nie czyni wolę Bożą. Das erste, was er tun müsste, bo, bo pierwsze, co musiałby uczynić, um Gottes Willen zu tun, aby spełnić wolę Bożą, ist nicht zu bekehren. jest się nawrócić. Da fragen die Juden einmal den Herrn Jesus, was müssen wir tun? I Żydzi pytają się e, pewnego razu Pana Jezusa, co mamy uczynić? Was ist das Werk Gottes, das wir tun müssen? Co to jest, albo jakie jest dzieło Boże, które mamy dokonać, czy wykonać? Der Jesus antwortet, I Pan Jezus odpowiada im, das Werk Gottes ist, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Dziełem Bożym jest to, że uwierzycie w tego, którego On posłał. Und wer das nicht tut, a kto tego nie uczyni, tut grundsätzlich seinen eigenen Willen. To zasady czyni swoją własną wolę. Egal, ob das in den Augen der Welt gut ist oder nicht gut. Niezależnie od tego, czy nieważne, czy to w oczach tego świata jest dobre, czy niedobre. Er lebt einfach ohne Gott. On po prostu żyje bez Boga. Und das macht eben auch das Kreuz des Herrn Jesus für uns deutlich. I to właśnie też przedstawia, czy wyraża krzyż Pana Jezusa dla nas. Und das sollte auch in unseren Herzen sein. I powinno to być w naszych sercach. dass wir sagen, ich bin der Welt gekreuzigt. Iż powiemy, jestem ukrzyżowany e, światu. Für die Welt bin ich tot. E, dla świata jestem martwy. Aber die Welt ist auch für mich gekreuzigt. Ale świat również i dla mnie jest ukrzyżowany. Für mich ist sie auch tot. On dla mnie też jest martwy. Ich möchte den Willen des Herrn tun. Ja chcę spełniać wolę Pana. Noch einmal. Jeszcze raz. Es geht mir nicht um Gesetze. Nie chodzi mi o e, przepisy. Es geht mir auch nicht um jemanden mutlos zu machen. Nie chodzi mi również o to, aby kogoś zniechęcić. Sondern ich möchte im Gegenteil Mut machen. Lecz wręcz przeciwnie, chcę zachęcić. Mit zwei Gedanken. Z dwoma myślami. Der erste noch einmal, der Herr hat mich geliebt und mich gerettet. Jeszcze raz ta pierwsza myśl, Pan umiłował mnie i zbawił mnie. Und es ist nützlich. Jest to pożyteczne. dass wir uns immer wieder daran erinnern, byśmy wciąż na nowo sobie to przypominali, woher wir kommen, skąd pochodzimy, dass wir Sünder waren, że byliśmy grzesznikami, dass wir verloren waren. że byliśmy zgubieni. Und ich sage jetzt einmal mit ganzem Bewusstsein, I teraz powiem to z pełną świadomością, auch wenn unsere Eltern gläubig waren. nawet jeśli nas, nasi rodzice byli wierzący. Jeder muss sich für sich bekehren. Każdy sam dla siebie musi się nawrócić. Niemals können Eltern die Kinder bekehren. Nigdy rodzice nie mogą czy nie są w stanie nawrócić dzieci. Sie werden sie zum Herrn hin erziehen. Oni będą starali się o to, by wychować je dla Pana. Und das ist ein großer Segen. Jest to wielkim błogosławieństwem. Ich denke, jeder, der das nicht kennt, weiß das noch mehr als der, der es nicht kennengelernt hat. I myślę, że każdy, który tego nie zna, wie to o wiele więcej niż ten, który, który to, tego doświadczył. Aber es kommt ein Augenblick, wo man verantwortlich wird. Ale nadchodzi albo lub nastaje taka chwila, w której człowiek staje się odpowiedzialny. Und dann muss man sich selbst bekehren. I wtedy musimy się sami nawrócić. Und ich glaube für mich, I ja sam dla siebie myślę, ich sage das aus eigener Erfahrung, mówię to też z własnego doświadczenia, wenn man in einem Elternhaus groß geworden ist, das christlich, das gläubig ist, że jeśli się e, wychowało w domu mm, chrześcijańskim, wierzącym, hat man vieles nicht gesehen in der Welt. To wiele rzeczy w tym świecie się nie widziało. Und das ist auch gut so. I to też jest dobre tak. Aber der Herr muss einem danach noch etwas zeigen. Ale Pan potem czy później musi nam jeszcze coś pokazać. Er muss einem zeigen, dass das Herz grundsätzlich böse ist. Musi nam pokazać, że serce z zasady jest złe. Das ist für ein Kind, das in einem gläubigen Elternhaus groß geworden ist, eine schmerzliche Erfahrung. Dla dziecka, które wychowało się w domu wierzącym, jest to bolesnym doświadczeniem. Aber es ist nützlich. Ale jest ono pożyteczne. Wir müssen wissen, dass in unserem Fleisch nichts Gutes wohnt. Musimy wiedzieć, że w naszym ciele nic dobrego nie mieszka. Aber dann dürfen wir sofort diesen freudigen Gedanken haben. Ale zaraz możemy mieć tą e, radosną myśl. Der Herr hat alles gut gemacht że Pan wszystko dobrze uczynił. Ich stehe jetzt auf der anderen Seite der Grenze. Ja teraz stoję po drugiej stronie tej granicy. Und ich bin dort nicht einsam. I tam nie jestem samotny. Der Herr ist da. Bo Pan jest tam. Und ich glaube, dass er mir auch als Hilfe Geschwister an die Seite gestellt hat. I myślę, że jako pomoc dał mi również e, braci e, wierzących e, przy moim boku. Mit denen ich gemeinsam das Leben hier auf der Erde führe z którymi e, wspólnie mogę prowadzić to życie na ziemi. Und wir dürfen uns einander ermuntern. I siebie nawzajem możemy też zachęcać. Und die Hände stärken zum Guten. I nasze ręce wzajemnie wzmacniać ku dobremu. Und unter dieser Voraussetzung I wychodząc z tego założenia, czy na podstawie tego fundamentu, wollen wir dieser Frage nachgehen, wie verhalte ich mich in der Welt. Chcemy prześledzić to pytanie, jak e, mam zachować się w tym świecie. Ich möchte jetzt nur noch einen kurzen Gedanken beginnen. Chciałbym tylko teraz rozpocząć pewną krótką myśl. Um morgen einige Bereiche anzusprechen. Aby jutro e, wejść tematycznie na kilka e, sfer czy tematów. Wir wollen von dem ganz engen Bereich anfangen. Chcemy rozpocząć e, od tego bardzo ścisłego czy małego tematu, czy z tej małej sfery das ist, meine ich, die Ehe, i ma na myśli, że, że to jest małżeństwo, dann erweitert sich der Kreis auf die Familie, potem ten okręg czy zakres rozszerza się na rodzinę, wird größer und erweitert sich auf die Geschwister, staje się większy i rozszerza się do wierzących, also ich meine die Geschwister im Herrn, mam na myśli wierzących w Panu, znaczy już rodzinę w Panu, wird dann ganz groß, äh, in Bezug auf die, die das Wort nennt, die draußen sind. I potem rozszerza się ten okręg czy zarys do wszystkich też tych, których e, są w tym świecie. Ich werde zu der Familie nicht sehr viel sagen. I, o których Pan mówi, że oni są na zewnątrz. Jeśli chodzi o tę rodzinę, to zbyt dużo nie będę mówił. Weil ich gehört habe, dass der Bruder Emanuel Seibel hier ist und darüber sprechen will. Bo słyszałem, że brat Manuel Seibel będzie w Polsce będzie mówił na ten temat. Aber im Zusammenhang unseres Themas muss ich doch das eine oder andere kurz ansprechen. Ale w związku y, z naszym tematem tą jedną czy inną rzecz muszę jednak poruszyć. Ich möchte jetzt zum Schluss einen Vers aus dem ersten Korintherbrief noch lesen. Chciałbym pod koniec teraz przeczytać jeszcze jeden wiersz z pierwszego listu do Koryntian. Aus Kapitel 7. Z siódmego rozdziału. nur den Anfang, hier steht, und die, die äh, Vers 31, und die die Welt als sie nicht als Eigentum 31, początek. A ci, którzy używają tego świata, jakby go nie używali, albo inaczej, jakby ci, którzy nie używali go jako posiadający go. Auch hier geht es natürlich zunächst um einen bestimmten Zusammenhang. Oczywiście, że tutaj też chodzi o pewien kontekst. der ein wenig neben unserem Thema liegt. Które, który jest troszeczkę obok naszego tematu. Der Zusammenhang ist hier äh, vielleicht kurz gesagt. Kontekst tutaj jest tylko mówiąc krótko. Dass wir uns nicht heimisch fühlen in der Welt. Byśmy nie czuli się jakby w domu czy u siebie w tym świecie. Dass wir wissen, unsere Zeit hier ist nur kurz. I żebyśmy wiedzieli, że nasz czas tutaj jest tylko krótki. Und wir sind eigentlich als Gäste hier. Właściwie jesteśmy tutaj jako goście. Deren Bürgertum im Himmel ist. Których um, ojczyzna jest w niebie. Aber man kann doch eine Anwendung machen. Ale można um, uczynić zastosowanie tego. In einem bestimmten Sinn. W pewnym sensie. Wir gebrauchen die Güter dieser Welt. E, my używamy dobra tego świata. Vieles wie die Weltmenschen genauso. Wiele z tych spraw tak samo jak ludzie tego świata. Wir gehen in dieselben Geschäfte und kaufen dort ein. My idziemy do tych samych sklepów i tam robimy zakupy. Wir fahren zum Beispiel ein Auto, wie alle anderen auch. My na przykład też prowadzimy samochód jak wszyscy inni też. Wir müssen unserer Arbeit nachgehen und unterscheiden uns auch da nicht von den Menschen, die My musimy także pracować i również w tym nie, nie rozróżniamy się od ludzi tego świata. Vieles nehmen wir auch zu unserer Freude. E, wiele też spraw z nich korzystamy ku naszej radości. Wir freuen uns an dem, was der Herr uns gibt. Cieszymy się z tego, co Pan nam daruje. An, auch an materiellem Segen. <clears throat> Także jeśli chodzi o materialne błogosławieństwo aber wir gebrauchen das und genießen das alles. Ale my używamy tego i cieszymy się tym. In dem Bewusstsein. Świadomości. Das gehört zu dieser Welt. Że to należy do tego świata. Und ich will das mit dem ganzen Bewusstsein gebrauchen. I ja chcę to, tego wszystkiego używać z pełną świadomością. Dass der Herr mir das gibt. Że Pan mi to daruje. Aber als einem, der nicht von dieser Welt ist. Ale e, jako temu, który nie jest z tego świata. Und da ist wieder diese Spannung, die man eigentlich schlecht erklären kann. I znów e, pojawia się ten konflikt, który właściwie często, e, trudno jest go wytłumaczyć. Und ich hoffe, dass ich noch einmal es erreiche, dass ihr es versteht, was ich sagen will. I mam nadzieję, że jeszcze raz osiągnę to, e, bym mógł wytłumaczyć to, co mam na myśli, abyście to zrozumieli. Diese Spannung, dass wir uns äußerlich in vielem nicht unterscheiden von der Welt. Ten konflikt, że zewnętrznie w wielu sprawach nie, nie rozróżniamy się od e, ludzi tego świata. Ich hoffe, dass wir in manchen Dingen uns doch unterscheiden. A jednak mam nadzieję, że w niejednej sprawie też od nich się rozróżniamy. Wenn unsere Kleidung und unsere Haartracht angesprochen wird, dann ist das deutlich in der Schrift. Jeśli jest mowa o naszym ubiorze czy o naszej fryzurze, to też i o tym jest e, wyraźnie mowa w piśmie. Vielleicht überhaupt unser äußeres Betragen. Albo w ogóle, jeśli chodzi o nasze zewnętrzne zachowanie. Und doch sind wir eigentlich auch wie die Menschen dieser Welt hier. A jednak jesteśmy jak też ci ludzie tego świata. Und die Spannung ist, A jednak ist, ten konflikt e, pojawia się w tym, że w sercach naszych wciąż na nowo myślimy o tym i we wierze to wtedy urzeczywistniamy, że to, co jest w tym świecie, używamy właściwie jako obcy. Und der Blick dieser Fremden ist auf die Heimat gerichtet. A to spojrzenie tych obcych jest zwrócone na ojczyznę. I spojrzenie tych obcych jest zwrócone na pewną osobę. Na swojego Pana. I teraz znów wracamy do początku. und wissen, dass der Herr Jesus auch als Mensch hier auf der Erde war. I wiemy, że Pan Jezus także jako człowiek był tu na tej ziemi. Und wie ich das gesagt habe, I jak to już wyraziłem, für uns auch ein Beispiel ist. I że on dla nas jest przykładem. Der Herr Jesus hat gesagt, lernt von mir. Pan Jezus powiedział, uczcie się ode mnie. Und das wollen wir mit seiner Hilfe auch tun. I to z Jego pomocą też chcemy uczynić. Und immer wieder auch die Bitte in unserem Herzen haben. I wciąż na nowo mieć też tą prośbę w sercach naszych. Herr Jesus, komme mir zu Hilfe dabei. Pan Jezus, pomóż mi w tym wszystkim. Und daran denken, und das ist der letzte Gedanke. I też mamy myśleć o tym, i to jest ostatnią myślą moją. Dass wir unsere Liebe zu dem Herrn Jesus że my naszą miłość do Pana Jezusa durch Gehorsam gegenüber seinem Wort beweisen können. My możemy udowodnić ją e, przez posłuszeństwo wobec Jego Słowa. Das heißt, das Wort des Christus muss in unseren Herzen wohnen. To znaczy słowo Chrystusa musi mieszkać w naszych sercach. Der Christus muss durch den Glauben in unseren Herzen wohnen. I Chrystus przez wiarę musi mieszkać w naszych sercach. Wir sind angeregt und ja angeregt durch seine Liebe. My jesteśmy zachęceni czy pobudzeni do tego przez Jego miłość. Und Bewusstsein, wie sehr er uns geliebt hat. I świadomość e, ta, jak bardzo On nas umiłował. Das treibt uns dahin, in allem nach seinem Willen zu fragen. To pędzi nas do tego, byśmy we wszystkim pytali się o Jego wolę. Und danach wollen wir morgen ein wenig forschen. I właśnie e, badając, co to jest Jego wola, tym chcemy się troszeczkę jutro zająć.